Lehen bortia bereziki hartzain eta laboiek egarten balin bazien oai ez da bortxan jala. Hainbat ebiltzale eta beste egarle edo kirolai beita han gainti. Justoki hori lotuik araudia kambiatuik izan da. Bai bortien jabiltzale berrientako, bena bai ete laboi edo hartzainentako. Araudi berri hortan ezadostarzunak zielakuan, Jean Dominik Idiar Larrañeko mea jintzen be ezadostarzunan jakusteko. Gi hau angazateko eta kerespetatzea olha sistema eta Simeoko sendikata ikilanko haremanak eta konbenioak eta menak ez duk unilaterala izaten biak berdi konbenioa respetatu eta respetazi. Bestalde nesken goizan, Siboko sindikataen bilikua jatin baitzen, bagargiko petigoan hainbat pintada jakurten ahaltzien. Haranula atandez ez hunk kasu edo arredo manial berdin gerla edo beste hainbat. Eta pintatetaz gain, saldo bat hoxen bilkua hasi ben olehen ben ezadostarzunan jakusteko. Lagaintarrek ben ezadostarzuna jakutsi balimadie, hoi errespetuz egin die eta azken junta untxai gandela erraiten daiku sindikateko buiden Jac Barrexek. Larentarrak ez zutian ados egun uh, eh, ordu du horrek, ebena bon, untsi gandok eta zinez untsi gandok eta uh, erraiten dut, OR esker mila handi bat, uh, eh, untsi ganazik egunko, egunko hoi eta uste dut egun demokrazia alizan den uh, untsa ebilik izan eta untsa, untsa gaiik izan den. Azkenian, araudi berri horren kuntre, batek baizik ez du kuntre boskatu larraintar ordezkaiak, beste bi sui izan dielaik eta bestik oro alte. Bena araudi hoien idaztia, ez dela urentuk ohitazten daiku Jacques Barrexek guai herrietat jamanik izan behar behitia. Bena hoi badakiak eh, dokumentu bat izkibatzen dela, dara, dela, eta aldioz behar dela, badela raunkitze tipi bat. Hala nun ez du problema, ikzeran uh, eh, gaisa hoi kahaltiak kambiatzen biltzen nausi gusi ez uh, badakiak deliberatzen tukula, eta hortan uh, erraiten dugu bezala, aneksatzen e, geho izan dadin uh, dagun bedatxin edo nahi dugun lekin gaisa kahaltiak reglamentu hortan kambiatzen. Hoiko hola, bueno, badate manea, ben ezadoz tarzunan agerazteko, edo galto, edo edo sehetar zuine bai. Artian, dezagun iparaldeko beste sindikatetan, arautegi berri hoi unhartuk izan dela jadanik.